Секавате дека веќе ова е трета сабота од онаа серија што ја започнавме во врска со Троангелската вест. Овој ден ке зборуваме за еве да отвориме во Откровение 14 глава 6 6 стик, каде што започнува првата ангелска вест. И не е лошо еве да отпочнеме со читајќи овие два стика, значи 14 глава Откровение 6 и 7 стик.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 кој што офаќа многу, меѓутоа толку што можевме покривме. А овој пат ќе зборуваме за оној дел кој што е дел од вечното евангелие, како што забележувате, ангелот, односно Божиот гласник Јован, Богослов, кажува и мајќи го вечното евангелие. Ангелот го носи вечното евангелие и вели во седмиот стик зборуваше со силен глас. И првиот дел е бој се од Бога. Денеска насловот ќе не биде бој се од Бога. И наистина, ако погледнеме околу нас денеска, секој ден сме претрупени со информации на зли дела. Таа црна хроника е секојаш нај, најдолга и нај, најбогата со информации. Ако гледате дневник, вести, значи, читате на интернет, што се случува со овој свет? Страшно е, наистина. И сето тоа може би може да се сведе на едно нешто. Причината зашто е тоа така, затоа што луѓето немаат страф од Бога. Може да се сведе во кратки црти и така и да се објасни. Луѓето немаат страф од Бога. И тоа не значи дека треба да се тресеме пред Господа, кога ангелот вели, односно Божите речни вели, бој се од Бога, не значи дека станува збор за страф. Затоа што видите, Псалм 2, 2 Псалм 11 стих, Јас ќе се обидам да ги покрием сите стихови, затоа што има многу. Така да, и ако не стигнете, ќе ми извините, ако не стигнете да отворите таму кој што треба, можете да ги забележите, ако ви е полесно така. Затоа што сите се значени, ова тема, мислам, ако ја истражувате, ќе, ќе најдете еден куп стихови. Втори псалм, 11 стих, реков, вели вака, Служете му на Господа со страв, радувајте се со трепет. И сега како можете да му служите на Господа и со страв, и со радост? <laughs> значи не станува збор за оној страв кој што нели нам не е познат. Плашење, страв. Еве, ќе прочитаме следен стих кој ќе го најдеме во Левит, Левитската книга или Трета Мојсиева, 19 глава, 3 стих. 19.3. Бојте се секој од својата мајка и од својот татко и пазете ги моите саботи. Јас сум Господ ваш Бог. Што сака да каже овде? Дека децата треба се плашат од своите татко и мајка? Да ви кажам, имав еден другар кој што гледајќи како татко му го третира и тоа пред сите нас, без никаков срам, па дори човеки да се плаши од таков татко. Меѓутоа, кога овде вели Божја да рече, бојте се секој од својата мајка и од својот татко, што сака да Сушто си, ако отворите да во ревидираниот превод, седмиот стих од 14 глава откровение вели, имајте страво почит кон Господ. Токму тоа е оно што сака да кажа. Не е страв, току страво почит. Почит, респект према оние кои што ве создале всушност, ве хранат, ве, ве одгледале, се грижиле за вас. Секојаш го сакале вашето добро така и спрема Господа. почит. Пословици 9.10, ова е како еден вобеден дел. Пословици 9.10, 9 глава, 10 стих. Стравот од Господа е почеток на мудроста и познавањето на светиот е разум. Стравот на Господа е почеток на мудрост. И кога кажавме на почетокот дека може би најголемиот проблем денеска е што луѓето немаат страф од Господа, ќе доеме до заклучок дека денеска светот живее во безумие, затоа што, вели овде, самиот почеток на мудроста е страф од Господа. Не е мудар оној кој што нема страф од Господа. Току Библијата такви, таквите ги нарекува безумни. Наистина, денеска е вистинско безумие овој свет. Токму од тие причини што нема страф Господов И сега видите два трсти стиковко во тоа, како тоа да имаме страф од Господа. Како е можно? Дали се добива, дали се купува од некаде, дали што е со страф од Господа? Еремија 32:40. Книга на пророка Еремија 32 глава 40 стих. Еремија 32:40 и ќе склучам со нив вечен завет, никогаш веќе не ќе се одвратам од нив и секојаш ќе им правам добро, ќе им го посадам, ќе им го всадам во срцето својот страв, за да не се одметнат никогаш веќе од мене. Господ веле, јас ќе им го всадам мојот страв во нивите срца, за да не отпаднат од мене, не се откажат од мене, не се одметнат, како што вели стихот. Но, Господ ништо не работи со сила. Како што и минатиот пат, мислам, кажавме, дека верата е дар, тоа. и Господ действува, дори ако се сеќавате на втора глава Филипијаните 13 стих. Господ действува во вас за да сакате и да постапувате според неговата воля. тоа. ако вие не му дозволите да действува, дали тој со сила тоа ќе го стори? Не. Значи, овде велиме, видовме дека стравот го всадува Господ, но е, видите сега, пословица 1.29. Што вели овој стик? Пословица 1.29. Зашто го мразеа знаењето и не го избраа Господовиот страв. Што сака да каже овој стих? Стравот Господот е избор. Тоа е наш избор. Ние треба да избереме. И да дозволиме, па Господ ќе го всади во нашите срца. Дори еден стих во Псалм 34.11 вели и нешто друго. Псалм 34.11. Дојдете чеда и послушајте ме, ќе ве научам на страф од Господа. Стравот од Господа дури и се учи. И тоа е, мислам, нормално, дури тој стравопочет кон родителите се учи. Самите родители ги учат децата на стравопочет. Нешто што денеска исто така го нема. За жал. Значи, стравот го всадува Господ, но стравот е наш избор и стравот се учи. И сега во останатиот дел видиме и тоа што значи да се боиш од Бога и зошто да се боиме воопшто. Како прво, не случайно го спомнав и тоа која зборувавме за родителите, дека треба да се боиме од таткото и мајката, затоа што тие не создале. Тие се грижат за нас. Тие мислат за, нашиот, за нашето обстојување. Така и со нашиот небесен татко, кој не создаде? Па сега, ако веруваме во еволуцијата, тоа веш нема да има страф од Господа. Псалм 33 од 6 до 9. Значи тука сме во предходниот псалм. 33 од 6 до 9 стих, познати стихови. Господовото слово ги создаде небесата и здивот на неговата уста целото нивно воинство. Тој ја собира морската вода како во мев и ги става безните во сокровиште. Нека се бои целата земја пред Господа, нека се бојат од Него сите жители на Вселената. Зошто? Зашто тој речи и се стана нареди и се се утврди. Зато што тој не создаде. Зашто ние сме ситни и мали во споредба со нашиот голем Господ, кој што не создаде и не само што не создаде, туку и не одржува. И стои така и децата према родителите. Знаете, може би денеска, дори тоа е многу порано да се случува, порано Знам, знам јас од самиот себе, дојка си помал и ќе ти згрми ти или мајка ти ќе кјутиш, имаш страф. Меѓутоа, <laughs> после тава во тинеджерско доба и малку покрасно и кој ќе, го надвишиш, ќе, ќе станеш покрупен рака како Милиса, да <laughs> Може и ти да му сгрмиш на татко. Нема веќе се губи, не, не, не тој страв почет тука. Меѓутоа, кога тоа ние стануваме поголеми од Господа, па да, да можеме ние на Него да му кажуваме што треба и како треба? Никогаш, освен кога во таа наша самоправеност се замислуваме дека сме не знам што. Еремија 10 глава, Еремија 10 глава 6 и 7 стих. Никој не е како ти, Господи. Ти си велик и силно е Твоето име. Кој да не се бои од Тебе, цару над народите? Навистина Тебе ти припаја, зашто меѓу сите мудрици и народите во сите нивни царства ти нема рамен. Ти си великиот Господ. Кој да не се бои од Тебе? Ама луѓето денеска го губат од ви тоа. Ова на голема вистина. Ете што вели во мојот живот денес, еден цитат, вистинското стравопочитување спрема Бога потекнува од спознавањето на неговата неограничена величина и свеста за неговото присуство. Видите сега, имате велик Бог, вие имате спознание за тоа дека имаме велик, голем Бог и друга компонента, неговото присуство. Како ние би се однесували од катедра и какви би биле ние наш, нашите богослуженија? И дали би внимавале што ќе кажеме тука, ако го имаме ова предвид, дека имаме велик Бог, пред кого сите се кланјаат и е присутен во нашата средина. Дали тоа ќе се одрази и врз нашиот живот, и врз нашите богослуженија, и се. Денеска се нема страф од Господа. Дори во многу верски заедници, па кога ќе влезете во црква, не знаете дали сте во црква или сте во клуб, забавен или кој знае што, не знам како да го наречам. Вече што вели во Второ законие 28 глава. Второ законие или Пета Мојсиева, 28 глава. 8 и 9, 28 глава, Пета Мојсиева, или второ законие 58 и 59. Ако не ги пазиш и не ги вршиш бројите на овој закон, што се, се извинувам, тој стик за покасно. Прва книга Летописи, или Дневник, како е таму во, во другиот превод, 16 глава. Но треба некојаш намерно вака да ви прави човек за да се размрдате малку со Библијата. Малку на лево, па малку на десно, па да видите дали ќе заспиете. А, прва книга Летописи, 16 глава, 29 и 30 стих. Дајте му е на Господа славата на Неговото име, носете приноси и доајете пред Неговото лице. Поклонете му се на Господа во блесокот на Неговата светост. Трепери пред него сета земјо, ја зацрти селената за да не се залулее. Какви се овие зборови, како треба да излегуваме пред Господа, пред Неговото свето лице? Сетте се на Исаја пред Божието лице, како тој реагирал, како паднал на колена. Втора летописи 7.3. Слушате се овој извештај за одма после, значи, во врска со посветувањето на Соломоновиот, односно храмот Божије. Втора летописи 7.3 Сите Израелеви синови, откако видоа дека огнот со Господовата слава се спушти на домот, паднаа ничкум кон земјата до каме, камениот под, поклонувајки се, почнаа да го слават Господа. Што гледаме овде? Понизност. Знаете, во англискиот понизност се нарекува humility. Знаете, од доаѓа потеклото на тој збор? Humility. Го имаме тоа и во нашиот јазик. Хумус. Humility. Од хумус. Знаете што, што е хумус? Земја. Самиот збор кажува. Мислам, што значи? Ако доаѓа од поимот земја, тогаш, еве ги, паднале на колени и се наведнале до земја. Тоа е старопочит кој што Бог ја заслужува. Нашиот голем татко кој што се грижи, не создал, се грижи за нашите потреби денеска и утре и вчера. И уште и него поштил својот син, туку го дал за повторно за да не не остави во на оваа грешна планета и во оваа каша, во греот туку да не спаси. Е сега второ закони 28. Второзаконие 28. Или Пета Мојсија, значи 28 глава. Пејдесет и девет. Ако не ги пазиш и не ги врши збројите на овој закон, што се напишени во оваа книга, не почитувајќи го она славно и страшно име на Господа својот Бог, Место не почитувајки, нека прочита Данијал што стои таму. Мислам дека го имаш стикот, затоа ти рекам. Да. Значи, не почитувајки, таму стои, ако не се плашиш, ако не се боиш, ако немаш страх, И дури 59 стих вели, Господ ке те шибне тешко тебе и твоето потомство со големи и долготрајни бичеви, со погубувачки и долги болести. Овој гледаме денеска дека светот е шибан буквално од и тешки болести, и долготрајни бичеви, и неволи, и се, токму поради тоа што луѓето изгубиа страф од Господа, не се плашат од Господа, нити пак помислуваат на неговите заповеди. А, Бој се од Господа, секојаш оди заедно со неговите заповеди, што и ќе го видиме сега наскоро од следните стихови. Псалм 9.20 Псалм 9, стих 20 Господи, пушти страф на нив, нека познаат народите дека се луѓе. <laughs> Ова склоп на она предходното за понизност на така која збрува. Луѓето некојаш се прават богови, денеска ги има еден куп такви, мисля дека се е нивно, мисля дека се можат тие. Дали вчера беше, прочитав податок, дори, а, не ми текнува кој го изјавуваше, тоа покрај тој истиот и Доналд Трамп исто кажува, знаете кој е Доналд Трамп, еден од најголемите богаташи во светот, тој изјавува дека Дури сега следи големата криза во Америка, што ќе ја зафати. Големата депресија. Зашто знаете, она цело време вештачки се одржува на, на големи долгови, може би над 15 трилиони веќе достигнуваат надвршни долгови, да не зборуваме за внатре. Така да кога тоа што тиква ќе пукне. И тој кажува дека поготово вика богатите за Америка, а тоа нормално дека се рефлектира на цел свет, знаете како се рефлектираше пред некој година, најмалку 50% ке ке, ке испари нивното богатство. Ке нема вика пари за пензии, ке нема пари за социјална помош. Едноставно вика ке нема да можеме како да, да ги исплатиме тие пари. Така да, знаеме што следува овој свет. Пишено е, Меѓутоа, Господ тоа ќе го дозволи. Токму поради оние кои што се прават богови, едно, второ затоа што ќе им допушти еден мал период да може би се порадуваат на тоа лажно, да како е тоа да се биде бог, меѓутоа потоа ќе ги удри со својот камшик. За жал, затоа што немаат страф од Господа. Господ тоа не го сака, Господ тоа не го миле, Господ сака сите да ги спаси. Битие 20.11. И ова што спомнав околу тие економски криза и вечерва ќе слушнете од тие здравствени прилози, ќе не доведе само до една мисла, која, ова малко, како мала една дегресија, дека ние одамна требаше да бидеме на село, да си имаме некоја нива. Оти не знаеме како ќе биде. Тешко ќе биде во секој случај. 20.11. Авраам одговори, на вистина сметав дека нема Божи страв во ова место и дека луѓето ќе му убијат заради мојата жена. Ова е случајот со <laughs> кај Ави Мелех, кога тој не смел да каже дека Сара му е жена, па рекол дека му е сестра, ама потоа вели, значи беше 11 стих, Аврам одговори, на вистина сметав дека нема Божи страв во ово место и дека луѓето ќе ме убијат заради мојата жена. Затоа јас морав да се послужам со таа метода. Че дали се приближувате овде? му кај што нема страв Господов, што има? Убиства. Нереди, хаос. Проповедник 8 глава. Пред песна на песните, проповедник 8 глава од 11 стих понатаму. Кога нема брза пресуда за зло, како што денеска, нели, уживаме во таа благодат Господова, 11 стих, 8, 8 глава, 11. Како, кога нема брза пресуда за зло, значи проповедник, за зло дело, човечкото срце е наклонето да прави зло. И грешникот што прави зло и стопати живее долго, Јас сепак знам дека ќе, биде, ќе бидат среќни оние кои што се бојат од Бога, зашто се бојат од Него. Не, нечестниот човек нема да биде среќен и нема да, го, да ги продолжи своите денови никако сенка, зашто не се бои од Бога. Вие овде, овде имате малку како контрадикторност, вели дека оние кои што прават зло као подолго да живеат, како да им се подолги деновите, меѓутоа сепак срекни се оние кои што се бојат од Господа и затоа што тие ќе имат долговечен живот, а оние нечестните, вели, нема да им се продолжат нивните денови. На што се мисли овде? Па колко и да е зол човек, нечесен, може да живи и 90 години, и 100 години, меѓутоа толку ќе му бидат. Честниот, праведниот ќе живее во сета вечност. Оној кој што се бои од Господа. Римјаните трета глава, може би со овој стики можевме да го започнеме целото ова оваа тема, затоа значи, што овде Павле, видите како го завршува целиот овој извештај, значи Римјаните трета глава ќе читаме од 10 стих, меѓутоа обрнете внимание на 18 стих, значи како завршува Павле со овој свој извештај овде. Како што е напишано, 10 стих. Нема никој праведен, нема ниту еден, нема разумен, нема кој да го бара Бога. Зошто нема разумен? Зашто нема страф од Господа? Разумот и мудроста се токму од стравот од Господа произлегуваат. Сите за страни, сите заедно станаа неполезни, нема кој да прави а, добро, нема нито еден. Нимото грло е отворен гроб, измамуваат со јазиците, змиски отров под нимите усни. Устата им е полна со хлевета и горчина. Позарем ова не е секој дневијето. И реалноста. Нозет им се брзи за пролевање крв, за пустување и беда се по нивните патишта. Тие не го познаваат патот на мирот и зошто тоа ова 18 стих, нема Божи страв пред нимите очи. Зато што нема Божи страв, еве го резултатот. Левит 19 глава, повторно во Левит, назад, трета Мојсиева 19 глава. Може би треба да, ги чека, да ве чекам да ги најдете стиховите, ми ги тоа со оглед на тоа што се многу. Ке треба до 12 да станеме тука. А, а, која е вашата спретност и брзина на наоѓање на стиховите, Тоа покажува колку ја читате и Библијата. <laughs> Зарем не е така? Некако, мислам дека Зоран во воведот зборуваше за на 10 години по една Библија да сме искинале така нешто, ама ја би рекол Тоа е веројатно во случај кога е кожена од оние западните библии, кожена, вака, убаво, изработена, некој. Јас, гледате, држам <laughs> една библија затоа што предходната веќе ми е растурена. Иако беше, ете со некој кожен поес. Како и да е, треба да ја проучуваме, поуката не беше за тоа, и да знаеме да баратаме со неа, не само ради баратањето, туку пред се поради знаењето што ни го нуди, посебно во ова последно време. Вели Елен Вајд дека секоја реформа се заснова на Божета реч, секоја вистинска реформа на Божета реч, а и таа е наша заштита. Библијата наша заштита има и на глава од големата борба. И секој оној кој што е добро втемелен на Божјата реч ќе издржи во последните денови, значи ќе издржи оние големи кризи. Значи Левит 19 глава од 14 14 стих Не проколнувај го глувиот, ниту ставај пречка пред слепиот. Бој се од твојот Бог, јас сум Господ. Што ни кажа овој стих? Ако имаме страф од Господа, тогаш ќе имаме и вистински однос кон луѓето околу нас. Посебно еве во овој случај кон оние со хендикеп Јас се секјам како мал, еднаш мислам дека го спомнав тоа овде, му се смеевме на еден слепец тамо во Свети Николе, ама деца, што разбираме. Не, не можевме да го разбереме ние тоа како на таа возраст. Значи овде Господ не поучува дека треба да имаме страв Божи, да не го проколнуваме гловиот, ниту да ставаме пречка пред слепиот. И не само кон тие луѓе, туку Воопшто, три истории стих од иста глава. Стани пред седа глава, почитувај го лицето на старецот. Бој се од твојот Бог, јас сум Господ. Што кажува овој стих? Почитување кон старите луѓе, кон оние со седа глава, седа коса. Да ви кажам x примери, затоа што постојано патувам, било во автобусот, поготово во Велес, кога ќе се наполни значи со кој што патувам од па навака, било во градски, X случај има каде што старец стои, а младите баш ги гајле. Неверојатно во кое време живееме. А да не зборуваме за тоа колку се поуки можеме да научиме од стари, постари лица. Зошто? Затоа што тие поминале цел живот, тие имаат големо, богато искуство. Библијата джабе не не учи на ова. И ќе имаме почет и кон нив, ако го имаме страв од Господов. Левит 25 глава. Че значи, малку понапред, 25 глава Левит. 17 стих. Нека никој од вас не му нанесува штета на својот сонародник, туку бој се од твојот Бог, зашто јас сум Господ ваш Бог. Јасен стих. 43 стих од истата таа глава. Не постапувај грубо со нив и бој се од твојот Бог. Не постапувај грубо со своите, не постапувај грубо со кон било кој. Бој се од Господа. Имај респект, имај почит, затоа што оној кој е спроти тебе, карши тебе, оној со кој што разговараш, можеби ти или ти е комшија, исто е создание Божјо. Исто е создаден во Божји лик. И тој треба и на него му е потребен спасител и нему му треба спасение. Видите сега второ законие, значи, пета Мојсиева, пета глава. <clears throat> пета Мојсиева, пета глава. девети стих. Само кога нивите срца би биле такви секојаш да се бојат од мене и да ги пазат сите мои заповеди, за да бидат така постојано срекни тие и нивното потомство. Што биле овој стих? Значи, пета глава, од втор, а, пета Мојсева, второ законие, пета Мојсева, пета глава, 29 стих. Само кога нивите срца би биле такви секојаш да се бојат од мене и да ги пазат сите мои заповеди. Еве, сега навлегуваме во тие стихови кај што да се боиш од Бога всушност значи да ги пазиш неговите заповеди. Секојаш ја гледаме таа врска во стиховите. И не само тоа, туку за да бидат така постојано срекни. Видите, ако постојано имаш страв Господов, ти ќе бидеш постојано срекен. Среката зависи од тоа. И не само нивната среќа, туку и среќата на нивните потомства, на потомци. 5.29 е тој, истиот. 8.6, исто второ законие. 8, 8 глава 6 стих и пази ги заповедите на Господа својот Бог, одејќи по неговите патишти и бојќи се од Него. Повторно и гледаме таа врска. Стравот Господов со заповедите. Десета глава, втора законија 12 и 13 стих. И така Израеле, што бара Господ од твојот Бог, од тебе? Што бара Господ? Ова ме, ме подсетува на Малахија, тама еден стих имаше. Што е добро пред Господа. Што бара Господ од тебе? Само тоа, да се па-, боиш од Господа својот Бог, да одиш по сите негови патишта, да го любиш и да му служиш на Господа својот Бог со сето своје срце и сета своја душа, да ги пазиш Господовите заповеди и неговите закони, што ти ги дава денес за твое добро. Али забележавте дека од овде сушност се земен оној стих во Новиот Завет, кога Исус му ги објаснува на богатиот младеч, кој се заповеди кој што треба да ги држи. И не само на него, туку во една друга прилика. Бој се од... Ај, сака го Господа со сето своје срце, со сиот свој разум, со сета своја душа. Еве стикот го прочитавме. И повторно врската. Бој се од Бога со пазење неговите заповеди. И ги прочитавме на почетокот, Откровение 14 глава 6 и 7 стих, значи двата стиха во кој што е опишена првата ангелска порака. Сега отворите во проповедник, значи Откровение 14.6 и 7, како да е препишено од проповедник 12 глава. Овој стик минатиот пат мислам да го спомнам. Проповедник, последната глава, последните стикови од книгата на проповедник. Значи се секавате, вели, бој се од Бога, подај му слава, поклони му се на Создателот, а проповедник односно Соломон, оваа книга ја завршува, резиме дава на се и вели, 12-13 стих, значи, односно 13 14, се извинувам, последните стиха се, да го чуеме завршниот збор за се, бој се од Бога, исполнува ги неговите заповеди, зашто во тоа е се за човекот, зашто сите скрини дела, биле добри или зли, Бог ги изведе на суд. Бој се од Бога, држи ги заповедите, суд. Истата порака, првата ангелска порака. Тоа е резиме на се, вели овде. Тоа е суштината на се, тоа е завршниот збор на се. Да се подсетиме, уште на неколку стиха, да, да се подсетиме на случајот со Аврам. Замислите си Аврам, добива заповед од Господа да оди и да го жртвува својот син Исак. Че Ова е ситуација кога тешко некој од нас дека би послушал. Господ бара многу повеќе од послушност. Тоа овде го гледаме. И токму во моментот кога Аврам ќе го крене ножот, во последен миг, што му вели Господ? 22 глава, Битие 12, 12 стих, 22-12. Не ја спуште раката врз детето, рече, а, ниту му прави нешто, еве сега знам дека се боиш од Бога, зашто не го задржа од мене ни својот син, својот единец. Ако имаме страф од Господа, тогаш ќе му дадеме се. Нема да воздржиме ништо. И тоа што ни е најмилото дори. И тоа ќе бидеме волни да му го предадеме на Господа. Тоа значи да имаме страф од Господа уште два-три стиха. Јов, прва глава. Секавате, кавате оној спор, под наводници кладба, да кажам, за Јов помеѓу Господ и сатаната. И како го ословува, како се фали Господ всушност со Јов? Како го ословува, како нарекува? Јов, прва глава, осми стих. Господ рече, дали го забележа мојот слуга Јов? Нему никој не му е рамен на земјата. Зошто не му е рамен? Тој е непорочен и праведен човек, се бои од Бога и се отстранува од злото. Страх од Господов и отстранување од злото. 28 глава Јов, 28 стих. Јов 28, 28. Уште малку ќе завршиме. 28, 28. А потоа му рече на човекот, стравот од Господа, ете што е мудроста, одстранува се од злото, тоа ти е разумност. Еден куп вакви стихови можете да најдете во Библијата. Дури и оправдувањето со вера е поврзано со стравот Господов. Еве кај го наоѓаме тоа. Послание до евреите 11 глава, она позната глава на великаните на верата. Послание до евреите 11 глава, 7 стих вера Ное беше известен за оно што уште не се гледаше, за потопот. Значи. Поттикнат од стравопочитување, е, во вистинскиот збор, значи, која зборуваме за страф од Господа, поттикнат од стравопочитување, што направи? Приготви ковчег за спасение на својот дом, со неја го осуди светот и стана наследник на праведноста која што е според вера. Сакате да бидете оправдани со вера, а тоа е единствен пат и начин да бидете оправдани и да бидете спасени, морате да имате страв Господов. Токму тој страв Господов, тоа стравопочитување ќе ве поттикне на дела, како што тоа беше случај со Ное. Неговото дело беше да изгради брод, кога никогаш не паѓало дошт. За нас има лично секојаш Господ поиде на порака, Но како и да е, видовме дека стравопочитувањето, стравот од Господа е тоа што не нагони, што не потикнува. И на крај да прочитаме само два уште стиха, големи ветувања од Господа. Псалм 103. 103 псалм, тука се два-три стиха, кои велат вака, 11 до 13, 103, 103 псалм, 11 до 13. Зошто колку е небото високо на земјата, толку е голем, големо неговата милост кон оние што се бојат од него. Че наистина живееме се уште во време на милост. Вито, дали ги слушате овие зборови? Колку што е небото високо над земјата, а колку е? Пресметал некој? Има некој податок? <laughs> Тоа се незамисливи бројки за нас. Толку е голема неговата милост кон оние што се бојат од него, што има странопочит, Колку е исток далеко од запад, толку ги одалечува од нас нашите беззаконија, како што таткото ги милува синовите, така Господ ги милува оние кои што се бојат од Него. Прекрасно ветување. И последниот стих за денеска, Пословици 10.27, стихот вели, Стравот од Господа ги умножува деновите, а на нечестните им се скратуваат годините. Повторно, овде не станува збор само за овој живот овде, иако и тоа има големо значење, туку станува збор за вечниот живот. Нека Господ всади во нашите срца страв. Нека Господ не научи на страв од Господа. Да имаме стравопочет, да имаме да го имаме оној респект кој што навистина тој го заслужува како наш небесен отец и тогаш се биде во ред во нашите животи и ќе имаме среќа ќе бидеме оправдани и ќе живееме вечно, ќе бидеме спасени. Буквално целиот наш живот ќе биде исполнет. Нека биде тоа така, тоа е моја молитва и желба. Амин.